Kada bi analizirao bilo koji od ovih organizama, organa, bio to veći ili manji organ, divio bi se tom organu, divio bi se tom skladu kako je ustrojen taj organ i kako radi, a ti unatred znaš da nikakvog utjela nemaš u stvaranju tog organa, niti u funkcionisanju tog organa. To su mali organi, jer je instan kao stvorenje, malo stvorenje na odnosu drugih stvorenja. Dok ti sjediš dešavaju se razna dešavanja u svemiru, sve na noći i dana, kretanje sunca, padanje lišća, pogotovo ovih dana sa drveća, sve se to dešava, a ti nemaš nikakvog upliva u to, osim da se diviš, onome koji je sve to stvorio bi nekadar sa jasnom odredbom i na najbolji način ti nemaš prigovora ni bubrezima, ni jetri, ni žuči, ni srcu, ni bilo kojeme drugom organu. Jer kada bi ti o tome razmišljao, ti bi počeo, ili kad bi ti o tome duboko razmišljao, ti bi došao da razmišljaš o nečemu jako bitnijem od toga, a to je o stvoritelju svega toga. Počeo bi da razmišljaš o Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zato treba razmišljati o Allahu i stvorenjima. U onome što vidimo i ne vidimo, a znamo da je sve Allah stvorio, kako bi počeli da hvalimo, veličamo i da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Cilj i brisa prokletog je da čovjek bukvalno ne razmišlja, da mu mozak bude napaši, pa da onda bude poput noja ili drugih vrsta hajvana, njegovi pokreti, njegova razmišljanja, njegova djela budu glupa. I onda u takvom jednom stanju, kada ljudi ne razmišljaju normalno, ispravno, i kada o svome gospodaru imaju ili ružno, pogrešno, ili loše i slabo mišljenje, kada ne znaju kao i druge opcije koje Allah i šta Allah sve može, onda im lahko dođe Merki to rabi i uzme im za mjesec dana milion i pol konvertibilni maraka i napravi čitav bošački narod budalama još jednom i nije to nije to ovaj najveći problem još je veći problem od toga što su ljudi dali pare i povjerovali u laž i ono što se ne smije povjerovati i dalje ostali u zabludi i dalje nisu ljuti na onoga kojim je mudro baš na mađončarski način uzeo pare. Kažu, ne plaća se. Pa ne daje se njemu direktno. To je korupcija. Pranje novca ili uzimanje novca u rukavicama na jedan modern, specijalan način da ukradeš i da ne budeš lopu. Toliko si školovan i upravo su tako i uradili. Zove ga premijer federacije da ga ugosti i smatra da je on dobro došao, kako da ne. Kako se god mu je, i tu turabi dogovore oba dvojici dobro. Ljudi kažu, ne plaća se, a mi znamo da oko Skenderije nigdje nema parki da piše džabi. Naprotiv, jedan sahat je dvije marke, a ti za sahat kod tog specijalca Džinismana koji prima energiju sa sedam planeta, ne možeš završiti. I opet ga ljudi smatraju uspješnim. Zamislite da dođe 20.000 ljudi kod doktora i da taj doce doktor, specijalista, izliječi jednog ili jednog ili 50 ili stotinu. A ostali u hiljadama se moraju bolesni vrati kući. Da li bi tog doktora ikao smatrao uspješnim? A ovaj tvrdi da mu nekakva a nam energija sa sada planeta dolazi. Koji je samo to absorbs? Kubik vode je u Sarajevu na sahatu kad dođe račun marka, ali je kod Turabija jedna litra marka. Pa ti računaj koliko 20.000 ljudi treba vode da ponese. Odi u vodovod u Sarajevo u zadnji mjesec dana, pa pitaj koliko je ta velika sala na Skenderiji potrošila vode. I ona markica kao mora se platiti. Ko će to održavati salu, ulaze 20.000 ljudi. Pa ti to sve kad pomnožiš, pređe mjesečno preko miliona. I onda nek sebi premijer uzme koliko ti, uzme haso koliko ti drago, I koliko god dadne turabiju, oni mogu lijepo da piju kavu i da kažu još smo jednom ismijali bošnjake i napravili budalom zato što oni ne razmišljaju o svom gospodaru i nemaju ispravno mišljenje o svom gospodaru. A zamislite onda da se deđav pojavi. Ovaj ne može da izliječi pet ljudi nego 20.000 čami i traži pomoć, on neku energiju ima i opet ne može, iako mi znamo da čini nekada budu u dogovoru sa sihirbazima. Da bi na taj način prodavali magiju ljudima, pa se povuku u datom momentu i ljudi budu bolje. Jer vidimo čovjek budala, ne zna, priča, nepovijezano, skače, ima posebnu energiju, Odemo i povadimo sve nalaze, kažu, on je u redu, jer se ne može džin vidjeti. Pa je to dogovor između sihrbaza i džina, da određim ljudima olakša trenutno, sekundarno, kako bi još više povećao ubjeđenje da on, a nama on nešto zna i more. Pa zamislite onda ovome narodu, ili čitavom umetu, jer umet u 5DK danas u svom pogrešnom svatanju ovog lijepog dina i islama, šta bi onda ljudi rekli za Deđala? Svi bi rekli, nema drugog Boga osim tebe. Ne uzubila. Priznali bi Deđala za gospodara. Jer dežal može zaista ono Allahovom dozvolom, što može samo Allah. I zato će to biti najveća fitna koja će se pojaviti prije sudnjega dana, od koje se uticao Nuh i njegov narod i, svog, i svi poslanici posle toga. I naš Resul sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio kako da se utječemo od Deđala između ostalog, da na Etehijatu se utječemo od Deđala i da učimo petkom ili uči petka Sunan Keh Pećina, koja će biti isto tako šefađija i zaštitnik protiv deđala za onoga kojega, koje bude učio na sunjeme danu. Šta je ostalo onda vjernicima koji hoće da ne budu zbunjeni? Ostalo im je da ispravno i iskreno i straha i nade u Allaha Đalešanu obožavaju Allaha Đalešanu kako ne bi skrenuli s pravog puta. Jedna od magija sihrbaza jeste dok oni djeluju, malo se o tome priča. Pa evo mjesec dana taj džin, džinisman boravi na ovim prostorima. Tek u zadnjoj hefti od prilike ili upola kad je on već dobro novčanik napunio i mnoge ljude u zabludu odveo, počinje se govorom. I zamislite, Zamislite, to je jedna od njihovi zamki i magija, da u prvo doba ljudi, čak i oni koji bi morali prvi progovoriti i tamo se naći, ne misle kako je to nešto najveće zlo. Da onda na kraju tek, kad žrtva prođe i onaj koji je trebao da bude ulovljen i ohlađen, on na kraju kaže pucaj ti sada koliko hoćeš. Troši rapalno i pojedinačno. Ja sam odradio svoj posao kvalitetno na najbolji način kako to on zna da uradi. Zato pravi vjernik musliman, a takvi bi mi trebali da budemo, moramo da osjetimo zlo koje dolazi i da već imamo preventivu kako ćemo reagovati i kako ćemo se postaviti. Ali je naš halla aula ula kuvata illa billah da mi samo na kraju konstatujemo Boga mi ovo nije dobro što je bilo. Vidi što nam se desilo. I tako dalje, tako dalje. To je odraz hrđavi, slabi, truhli muslimana koji razmišljaju puno o svom stomaku, o svojoj prednici i zadnici, a nije im din na prvom mjestu pa se ne možemo ni pohvaliti da nam je din na prvom mjestu, osim da molimo Allaha Đelešanuhu da popravi naš hal, pa da budemo muslimani s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ima sudnji dan. Na sudnjem danu innama tuafavna uđurekum jevmel qijame. Vi ćete svoje zaista prave plate na onome svijetu dobiti. Šta je ko zaradio shodno njegovom balansu pozitivnom ili negativnom. Femen zuh ziha alin nar, pa ko se sačuva u džehennema, wa udhila džennete fa kad faz, a uđe u dženneta je pobjednik, wa man hajatu dunja illa meta ul gurur. A život na ovom svijetu je samo vadljivo, vadljivo naslađivanje. Evo nas još uvijek u suri Al-Zumar. Ti skupovi ili taj veliki skup sudnjega dana, koji će zaista velik biti i strašan biti i nepodnošli biti. Allah Đelešanuhu u ovoj suri između ostavog puno spominje riječ takva. Ono što je predmet našeg obraživanja i taj serijal koga vodimo želeći da što više razumijemo da živimo u vremenu kada jedino sada možemo svim i perima i jezicima u ovom pogledu krenuti da kod ljudi pokušamo probuditi straho poštovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala jer ljudi gibete na kvadrat ljudi mrze iz očiju im se vidi na kvadrat ljudi ne mogu sebe do podne od podne ne mogu nikoga Ali to ne može zabraniti zato što zato nema sultan. Ne možeš ti čovjeku dati kaznu ako on smatra sa zubi avret i stalno ih sakriva i nema osmijeha na njegovom licu. Ne možeš ti čovjeka kažnjavati ako on u svojoj kući od zavidnosti umiri i od raznih šubuhata umiri i misli da kada bi se tebe razriješio da bi sve njemu po programu bilo. Nije mu više Iblis najveći protivnik. Nije mu Iblis više najveći neprijatelj. Sa Iblisom svaki dan sklapa ugovore i razgovara i dogovara. A neće zato muslimanom da priča i da razgovara. Allah Želešanu je vodio dijalog sa Iblisom, tim oholnikom, koji je muftija i resul uveno u džahannemu za sve one koji ga budu slijedili. I nije ga Allah Đelešanu ignorisao. Mogu ga je odmah strpati u džahannem i završeno. I niko ne smije Allahu te barek evo tala da prigovori. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala je sebi dao za pravo da sa najvećim dušmaninom ovog dina razgovara. Iako ga je prokleo i odmah unaprijed mjesto u Čehennemu odredio. Pa šta je ostalo onda nama, osim da govorimo i dalje o takvaluku, ne bi li to srce koje, ako još nije zapečećeno, probudilo se i Allaha se subhanahu wa ta'ala pobojalo. Allah šalje poslanike i oni su svi bili bogobojazni i oni su svi bili iskreni. Pa koje god poslanika analiziramo, samo do ibreta i velike pouke dođemo. Kaže Allah te barake wa ta'ala u tespih ajetu, 33. ajetu, sure Az-Zumer, kaže uzvišeni وَالَّذِي جَاءَهُ بِسِدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُلَيْكَهُمُ الْمُتَّقُونَ Kaže onaj koji ga je poslao sa istinom, poslanika sallallahu alaihi ve selleme, i oni koji u njega vjeruju, oni su bogobojazni. Znači, poslanik Ali Salatu Vesalam je poslan od Allaha Đelešanohu bi sidrkom, sa istinom. I zato, ako neko tvrdi da je Bogu bojazan, možemo ga provjeravati i sa ovom drugom, ovim drugim epitetom. Ima li iskrenosti kod njega? A iskrenost je u govoru, u dijelima, u muameratima, poslovanju i tako dalje jer se to vidi da li je čovjek iskren, gdje može da smuti i prevari. da li je iskren u emanetu, da li je iskren u vremenu kada se govore nešto muslimani, i tako dalje, i tako dalje. Takvaluk je vod, vodilja. Ako nema takvaluka, čovjek će se kajati i na ome dunjaluku još, za dunjaluka, velike, velike muke i belaje pusati. Čovjek će se kajati i pokušat će kad se bude kajao, a to nije kajanje, nego je to jadikovanje, pokušat će prebaciti odgovornost na nek drugo, na nekoga drugog kao da on nije kriv. Pa kako, kako, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 57. ajetu sure Zumer, Au takul leu anna Allahe hedani, le kuntu minel mutakin. I da ne kažeš, ili da ne bi rekao, da me Allah uputio na pravi put, i ja bi bogobojazan bio. Oni koji nemaju stvarno vjerovanje, oni žele obtužiti Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je Allah nepravedan zbog toga što su oni na krivom putu. Allah voli uputu i ne voli da neko ide krivim putem, ali je čovjeku dao poslanika, poslao mu knjigu, dao mu razum. Kad se kaže dao mu razum, podrazumijeva i se dvije stvari. Da je punoljetan i da je zaista pametan. Jer čovjek može biti punoljetan, ali da je ahmak. A može da bude pametan, ali da nije još punoljetan. Pa islam precizan od punoljetnosti I normalno da postoji dalje razlog da radi pamet. Onda se čovjeku ubraja šta je sve uradio i zato će odgovarati. Pa čovjek neće moći da prebaci odgovornost nikoga. Odgovornost pada na tebe i na mene. I zbog toga nam se naređuje da budemo, da budemo bogobojazni. Ako budemo bogobojazni, kao smo prošli put kazali, Kur'an iako se ovi ajeti ne nalaze jedan do drugog, oni dopunjavaju jedni druge. Pa kaže Allah tebareke wa ta'ala u 61. ajetu sure El-Zumer وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمْ سُوء وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Kaže, Allah će spasiti one koji su bogobojazni i njegova naređenja izvršavaju, a njegovi se zabrana klonu, on će postići ono što budu željeli i neće i tuga docrati. Znači, ako budemo bogobojasni i ako budemo ispravno vjerovali, onda će Allah Đelešanomu teklije, one koji budu bogobojazni, spasiti u svakom stanju, izaliti iz svake situacije, na dunjaluku, a evo ićemo malo i do dženneta, pa da vidimo šta je Allah tebareke wa ta'ala pripremio onima koji budu bogobojazni. Kaže uzvišen u 73. majetu sure Ezumer وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا, دخ... حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالت لهم خزنتها سلام عليكم Tiptum fedhuluha halidin. A oni koji su se gospodara svoga bojali, u poborkama će u džennet povedeni biti. Kada do njega dođu do dženneta i džennetskih kapija, kapije će širom otvorene biti i čuvari džennetskih kapija će progovoriti Salamun alaikum, neka je Allahu blagoslov na vas, neka dakle, vam je prijatno, uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti. Pogledajte tog dočeka na sudnjem danu, kako će biti povedeni stanovnici dženneta u tekrije, zumara, u povorkama, u skupinama. I zbog toga je između ostalog i nazvana ova sura, bit će povedeni u skupinama u džehennemu, ali neće biti ovakav doček. Neće ih niko selam nazivati, niti, niti će niko sa njima razgovarati. Oni će biti strobaljeni u džehennem, a pred džennetom i čekaju otvorene kapije, čekaju i posljedni čuvari dženneta koji su od, puni osmijeha, puni dobrodošlice i koji na najljepši način dočekuju stanovnike dženneta Znaju oni da stanovnici dženneta znaju šta će sa njima, koliki im je, koliki im je staž u džennetu, koliko će ostati, ali ti je drago i na dunjaluku kada te neko posjeti na neke dobrote, iako ti sam o tim dobrotama nešto znaš. A kulu kao li hada ostav bilo li u rekom, stav fi ruhu, innehu huva gafur rahim, u ahiru da'avanan, ilhamdulillahi, rupil alamin. <clears throat> الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Nakon toga smo analizirali suru Mu'min i nismo našli riječ takva niti u inrečnom, niti u glavnostkom obliku. Pa smo onda došli do sure Fosilet, sura koja pojašnjava, puno govori o takvaluku, ali ne spominje takvaluk u obliku takve, osim na jednom mjestu. Naime, nakon toga što je Allah tabareke wa ta'ala poslao Samudu i zaslanika, poslanika, koji je bio dokaz protiv njih i bit će dokaz za sunnjeme danu protiv njih, koji je pozivao ovaj din i oni se o to oglušili i Allahova kazna došla na one koji su Allahu kaznu zazivali, Allah tabareke wa ta'ala ponovo daje izlaz onima koji su bogobojazni bili. Pa kaže uzvišeni u 18. majetu وَنَجَّيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ a zatim smo one koji vjerovali, one koji su vjerovali i koji su bogobojazni bili spasili. Allah je njima dao neđat, dao im je spas, dao im je izlaz zbog dvije osobine koje su imali kod sebe. One su dvije, ali one u stvari, one u stvari podrazumijevaju <coughs> čitav din. Jer šta je iman? ako u imanu nema takvaluka? A šta je onda takvaluk ako u takvaluku nema imana? Sve je to povezano i jedno bez drugog ne može. A zatim dolazi sura, šura, šura, šura. Šura je spomenuta u Koranu. To je jedno pravilo muslimana kako trebaju da rješavaju svoje sporove, probleme u emruhum šura bejnehum i među njima vlada ili među njima teče sistem dogovaranja. Poslanik kada salatu wasalam, kada je završila bitka na Uhudu, toliko ranjeni, toliko poginuli, imao je potrebe da šta kaže ashabima i da ih orezili i da ih nagrdi ali im je sve to oprostio i blaga srca prema njima bio kao što Kur'an kaže وَلَوْ كُنْتَ فَضْوَ الْغَلِيدَ الْقَلْبَ لَنْ فَضْوَ مِنْ حَوْلِكَ Da si ti bio gruba srca prema njima. Ovo je, draga moja braša, u najtežem momentu. Bitka se desila. Zamislite da mi na nekoj baušteli imamo svoje radnike pa ne ide posao kako treba. Šta radi šef, jel tako? Galani, dere se, proganja, proklinje. I onda vidiš uglavnom šef na kraju, ili je udario se, ubao se na ekser, ili je pao sa skele, ili zalizazo Allahu sržbu. To je dunjaluk. A zamislite onda bitka, gdje su glave pale, krv prolivena, toliko ranjeni, opet zakazao ljudski faktor. Logično, tu treba ga i tražiti dežurnog krivca i kazniti ga. Pored svega toga, poslanik Ali Salatu Osram, ništa to ne radi. Nije čak gruba srca prema njima. Jer bi oni u tom momentu pobjegli. Od koga bi pobjegli? Od najboljeg čovjeka svih vremena. Nego šta je on radio prema njima? On im je oprostio. Fa'afu anhum. Oprosti ih. Ostavfir lehum. I moli Allaha, kad ti je Allah poslani će digneš ruke i zamoliš onda ta doba posebnu vrijednost ima. I sa njima se dogovara, hajmo šta ćemo dalje? Kako ćemo dalje vod borbu na Allahovom putu? Jesmo se to prepali? Jednom ćemo umrijeti, neću 20 puta umirati. Pa te ne smije niko prepasti da se odrekneš harfa iz Kur'ana. Nek te vala zovu kako god hoće. Ovo je din koji uzdiže ljude i ponižava ljude. Ko se uhvati islama, bit će ponosan kod Allaha Đalešanuhu i bit će strah i trepet grešnicima i nevjenicima. I to mi vidimo na Dunjaluku. Pa ko hoće da bude supermen, neka se drži islama i ne mora piti nikve proteine, niti na sebe stavljati nekakve posebne oruđe i oružja, iako to nije isključeno u borbi, to ide uz borbu, ali ako bude bio iman i ponos i vjera u Allaha tebareke wa ta'ala, onda ćeš imati pomoć od Allaha Đalešanuhu na mjesec dana hodav. Pored bogatstva ove sure i u njoj isto tako nije spomenuta riječ takva ni u kakvom obliku. Pa idemo do sure Zuhruf, uhrasi ukrasi džennetski, ljepote džennetske koje Allah te bareke u ta'ala pripremio onima koji su izgradili štit između sebe i onoga što Allah zabranio na Dunjaluku. Nije lako odoliti izazovima Dunjaluka, a najveći izazov su, moramo ih svesti u dva izazova, a to je Dunja i to su žene. I zato kaže poslanik kada je salatu wasalam وَتَّقُ الدُّنْيَا Bojte se dunjalka. Ljudi nisu to bukvalno shvatili. Ne boje se plavo dunjalka. Da more sav dunjalom zagrbio bi. وَتَّقُ nisa, I bojte se žena. Ovo su dva najveća izazova. I na ova dva izazova najviše ljudi padaju. Najviše vidimo čovjeka nema, izgubio se, odšao lijevo ili desno, pokupila ga nekakva konobarica i odbela ga negdje. Ili ga pokupila nekakva dunjalučka žena koja slabo o Allahu i vjeri razmišlja. Pa vidimo i brat musliman se oželi, ali ga nema u džaniju. Kao da mu je idet nastupio. Pa ne smije iz kuće izaći. Pa zato se treba čuvati dunjaluka i treba se čuvati žena osim na dozvoljen način a treba maštati o džennetu i o ljepotama dženneta, tamo ima šemsa uzmi koliko ti drago. O zuhrufen, o in kullu dalike, lemma meta'u l'hajati dunja, o l'ahiratu inda rabbike, lil muttaqin. I ukrase u džennetu, imaju ukrasi od zlata. Kaže, i ukrase od zlata bi svojim dali. Jer je to samo uživanje na ovome svijetu. A onaj svijet kod ko, ko tvog gospodara je bolji za onoga ko bude njegove naredbe izvršavao i zabrana se klonio, to jeste ko bude bogobojazan. Taka će imati ukrase pravi. Ko bude na, na ove dunjalu ko shvatio šta je, svi, šta je smisa ovoga života, a to je da živimo, ako nešto moramo od dunjaluka baš uzeti, Jer živimo na dunjalu da to strogo bude ispravno, da bude znači na halal način onako kako je Allah te bareke ve taala zadovoljan. Zatim Allah te bareke ve taala u 30 i 63. ajetu spominje Isa sale salatu ve selam kako on poziva svoj narod da prihvati ono sa čime je Allah dželle zadužio. zadužio. Ulemma Isa bil bayinati قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون أكذا إيسا أكذا إيسا أوشتا إكذا إيم إيسا أوشتا زنامين يا دونيو وني ركو دونسي من mudrost I donosi vam sa jasnim dokazima onome oko čega se vi razilazite Zato se bojte Allaha Đelešanuhu i meni pokorni budite. Vi znate da danas kršćani su u milijardama, ali su oni u najvećem razmimo ilaženju. Mi kada kažemo da su muslimani podijeljeni, to je tačno. I da su muslimani podijeljeni u razne skupine, frakcije, džemate, zajednice, ali opet pored toliki razmimo ilaženja, mi se nismo razišli oko osnovnih temeljnih stvari, osim sa nekim sektama koje su skroz glajzale sa islama i otišle sa puta islama i nisu više muslimani. Ali nećeš naći čovjeka koji tvrdi da je musliman, da negira da je Allahu ime Allah, između ostalog ili da je kibla negdje da kaže e, i dalje je prema Mešidu Laksa, nije više prema Mekke. Čak i šije to privataju da je prema Mekke. Dok kod kršćana kojima je poslan Isara i Salatu o Salam i Židova, kod njih su tolika razvimo ilaženja da im nije muslimana krvi bi do koljena bilo zbog njihovi pogrešnih zabuda u koje su upali. I za kraj, mi da sklapamo razna prijateljstva i kažemo i upiremo prstom, ovo je moj prijatelj, ovo je moj jaran, malo vićemo u zadnje vrijeme, ovo je moj brat, pošto smo dobro doveli u pitanje bratstvo i jedinstvo i često padamo na tim ispitima, malo je danas bratstva i malo je jedinstva, Ali eto često kažemo imamo prijatelja koji bi ono što kaže naš narod za mene ruku dao. Ali ćemo se mi jedni drugi od, odricati na dunjaluku prije Hireta. i to vidimo se često dešava zbog prokletog šeitana, a bit će veliko odricanje na sudnjem danu osim oni bogobojazni, oni se nikada neće odricati jedni drugi. Al-ahillahu jevme idim ba'dum li ba'din adum illa al-muttaqin. Toga dana oni koji su bili prijatelji postaće neprijatelji jedni drugima. Samo to neće biti slučaj sa onima koji su bogobojazni. Pa zato ako hoćeš prijatelja na Dunjaluku, koji će sa tebom biti prijatelji na sudnjem danu i na Ahiretu, traži bogobojaznog čovjeka. Onaj kada se spomene Allah, vidiš promjenu kod njega kada se citiraju ajet i ne kaže znam ja to, nemoj mi to. Kao da si mu spomenuo nekakvog šeitan, neki šeitanski govor. Tako mu to smeta. A isti taj ajet koji citiraš, on ga ne zna. Ni u hipsu, ni u težvidu, ni ovako, ni onako. Toliko mu je muka da ne može više ni Allahov govor da sluša. To je jedna posebna onda doza sihra i šeitanuka i oholosti. Puno je bolji od njega onaj koji je bolestan. Allah ga iskušao tako. Pa kada se uče Allahovi ajeti, on pravi nekakve sene. Ali nije to od njega, mi to znamo da nije od njega. Ali ovaj i dalje tvrdi da je pametan i napredan i čak da je bogobojazan i da se na njega trebaju mnogi ugledati. Pa ovo su samo znakovi da provjerimo jesmo li bogobojazni, a bogobojazan čovjek nije teret ni mravu, ni pilki, ni hajvanu, ni insanu, a na kraju kreva onda je drag gospodaru nebesa i zemlje. Allahumma izzal islama wa izzal muslimin, wa adilla širke wal mušrikin, tansur ibadike il muvahidin.